Mielul lui Dumnezeu care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi, mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi, mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea.